Chunka sohtayoh kah capítulo. Mana confia mayordomo manta. Jesús me discipulon kunata nerja. APURUNAPAM karja MAYORDOMO Paipa kontrampi mana allen rimaikunata uyarispanmi, pata PATAPURJA Mana allen rimaykunatam hangmanta uyarini. Cuentata y LLAMKAS mayordomo Manañam ija hakawagnachu nispa. Chaymi mayordomuñataq piensarqa. Imanaykusaqtaq patronmi imanaña llamkanayta munaptinqa, chakrapi llamkaytaqa manam manchu, Limosna penja penjakunitaqmi. Mayordomo ni wasimpi chaski wasinpi kupagmi, tantiaruni imam Patronin Patronnin dibijkunata kuspangmi Ognenta nerja. Aikatag divikonki patronita, nispa. mi chaita tapuskan runanyatag nerja. Pachak barrel Seitim. nispa. Chaymi mayordomuñatag nerja. Kaiha contrato papil. papil, kunayam pichha chunkallamantaña mosoq documentotar ruraykuay, nispa. Nerjatagmi tapas tapas, Haykatag de dibikunki, nispa. En apting mi paiñatag nerja. Pachaktupu trigom, nispa. Chaimi paitapas nerja. Kaiha papelniki. Usaj mantaña documentuta Ruraikuai, nispa. Manayin rurag mayordomopa sacri kaiwan rurasjantam, patrungnin alabarja. y imapas Ruraypeja, Dios pachurinkunamantapas aswan sakreja, kay pupi causa runakunam. Chaymi nikichik. Mana kunapi gastanapa amistad amistadta ganaychik, chaynapi mananya manaña kaptinpas, anaqpachapi chaskisunaykichikpaq. Pisillapas confiana runaja, achkapipas confianapaqmi. Pisillatapas yanjacharo runaja, achka Yang hacharungham. Mana allinkunallapi gastana mana confiana kichikman chihap kaqtaqa? Runapa qullqinta gasta kuruptikichikqa, chikman manan son kichikman. Manam pipas servinmanchu iskay patrontaqa. Hukninta chiqninman, huknintañataqcha kuyanman. Hukninman ratakuspacha, huknintañataq desprecianman. Manam serviwaqchikchu Dios tawan qullqitaqa. Qullqilla kuyak kuna. Moisés manta leywan Diosmanta y yachajishanga, bautiza juan pa' Juanpa willakuy hallarisqan dios y pa jang manta, willakuchkanku hinaptinmi y yaikuipi atipakuchkanku. Cieloan y pachach facilta chinkarunman, leipa puntuchallampas casado Casadokunaqa mana manta manta rakikuruspan huk warmiwan kasarako joronaga, uchayikummi Uchallikuntagmi husampas ajesqan warmiwan kasarako joronapas. Infiernopi tarikoh apumanta. Jesús minerja. Huk apurunam grusilla pachawan hinaspalinomanta fino pachakunawan churakoh, inaspam sapapuncha ururaj con convidota. Karhatagmi limosna mañakog Lazaro Gronapas. Apupa punkumpim, erida sapallaña wischuraya. Paimi apupa misanmanta, wichimuhkunallawanpas aksaykuyta munaq. Eridankunatapas allqukunallañam asuykuspa llaqwayko. Chayna kachkaspa, limosna mañakog runa wañukuptinmi, almanta angelkuna aparurqa, abrampa kasqanman. Aputapas wañukuptinmi pamparurqaku. Chay apurunam, wañusqakunapa kasqanpi ñakarispan karumanta rikururqa Lazaruta, Abrahamwan kachkaqta. Chaymi qaparirqa. Taytay Abraham, kuyapayariyku llawaspaykiya, Lazaruta kachamuway, didullanpipas yakuta apamuspan jalulyaitapas nuyuykachinanpaq. Ñuqa qariki kay ninapim ñakarichkani. Nispa. Abraham ñataqmi nimurqa. Yuyari churillay. y tukuy mi karqanki. Lázaro mi muchuyllapi karqa. Kunanmi ichaqa hawkaña kaypi tarikuchkan. Qamñataqmi chaypi ñakarichkanki. kai laumantaga, munas munaspankupas la laumanja pipas chimpamunmanchu. Nitaqmi ñuqayku laumampas, pipas uk Uku uku hanchikraiko. Nispa. Chaymi apuñata gnerja, Chaynaqa taytay Abraham, ruigakusqaykiya taytaypa wasinpi kaqkunaman willachimunaykipaq. Kachkanraqmi pichqa wawqiykuna. Paykunaqa amañaya kaypi ñakariqa amuchunchu, nispa. Hinaptinmi Abrahamñataq nerqa. Chaypaqmi Moisespa hinaspa Diosmanta willakuqkunapa qillqasqanta hatallinko. Chaytayaka sukuchunko. Hinaptinmi chay apuñataq nerqa. Taitai Abraham, manam kasung mancucho. Aswanja wañuj kunamanta pillapas kutiroptinga wanakunjakum, nispa. CHAIMI Abraham NYATA nerja. Muesespa hinaspa Dios manta willakujkunapa nisqankunata Manam manam manta mankuchu wañujkunamanta HUKAGNIN optimpas.